I Lema kaže u tefsiru, imam Kurtubi, kada govori o objavi ajeta sure Al-Bekare, kaže vidite u ovim prvim stranicama, Allah Đelešanu je šest ajeta naveo o mu'min, o mu'minu, tako. Dva o kja, kafirima, mu'minu ali flamin, zalike il kitabu la rejbe fi do, do kraja. O kafirima i nelazine keferu suraun alihim. أنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون قتل الله على قلوبهم على السمع وعلى أبصارهم إشارة ولهم عذاب عظيم I onda je 13 ajeta naveo o munaficima. Opisujući svojstva munafika. I onda opet da posle ove sure, a munafik, o munaficima nisu ajeti objavljeni u Mekki, to da dobro znate. Zašto nisu munafici bili u Mekki? Zato što je tada munafici neće iskušenja. Tada je bilo više iskušenja i muslimani nisu bili jaki, nisu imali vlast. A munafici se pojavljuju kada muna, muslimani imaju puno novca i imaju vlast. I oni im, znači, to hoće dati svoje zlobe i ljubomore, želje za dan, hoće da im to otmu i popetljavaju, znači, kuke u tim stvarima. I zato u Medini je objavljen, i u Medini su i objavljeni ajeti u Munaficima. Pa onda Allah Đelešanu, znači, u Medini objavljuje suru Munafiku. Međutim, znači, mi moramo znati da mi sigurno, sad ću ovdje reći sigurno, A kaže sigurno, ovo odmah govorim o sebe. Garant imamo makar jedno ovo svojstvo. A da ga ispravimo na ovom predavanju iz ovoga predavanja, to će biti najveći hajr koji ste ikad postigli na predavanju. Jer Allah Đelešanu kaže Inna munafi qida fi derki esfeli minan nar. Munafici će na slavu dnu džehennema biti. Da kaže tamo kad rije da ulema u džehendavu stepene, da najdolji stepen stavlja munafike. I kaže Allah Đelešanu da, će, da su munafici od vrste kjafira, kaže inal munafik inal il kjafir ina fi džehendame džemija. Doista će Allah Đelešanu i munafike, prvo munafike i kjafire zajedno u džehendavu spojiti. Dalje, braće, on sinoć citirao ovaj zadnji aj suri Ahzab, gdje Allah Đelešanu govori o emanetu, pa onda kaže ko to iznevjerava emanet, pa je prije spomenuo munafike od mušlika. Zato što mušlice nisu nikoli u taj emanet. A munafici su rekli, izjasnili se da će nositi taj emanet i ostavili ga odmah u startu. Jer munafik je slicanje i nifak je pokazivanje, znači, u vanjštini sebe drugačijim nego što je unutrina. Pa zato Allah u više ajeta kaže za munafikine, je kulune bi efvahim, male se fi kulubihim. Oni govore jezicima svojim ono što ovdje nije. I zato su ovi ljudi opasni u muslimanskom umetu, nego kjaferi. I zato će opasni biti kaženi. Pa zato ovdje Allah Đelšanu kaže يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُرْ رَحِيمًا Allah lijeda najprije kaže i da Allah kazni munafike i munafikine. Pa onda mušike i mušikine. Jer su ovdje, kaže ulema, za islam opasniji munafici od kjafira i od mušrika. A da bi Allah Đelešanu oprosti onima koji su iznijeli emanet, o je tuba Allahu ala mu'minina wa mu'minat, inna Allahe kana gafura. Međutim, postoji nifak kufra, znači kufra aslije, znači osnovi kufr, i nifak dune nifak. Ali ovaj nifak isto kufr dune kufr. Je opasniji, kaže ulema, o svakog velikog greha. Ko upade u nifak, vanštinom, a nije unutrašnosti. To mu je opet opasnije nekda je bilo koji grije uradio vanštinom. Ovaj Gori je znači od čovjeka koji ne posti. Gori je od čovjeka koji ne vjeti nađe. Gori o čovjeku koji ne daje zekijan. Govori o čovjeku koji pije alkohol, koji čini zinjalu, čovjeka koji znači laže, koji sve ostalo radi, znači, ovaj munafik je znači gori. Pa onaj hadis od Ebu Hureyri, a dopunjaju ga, znači, u Buhari i Muslimu jedan drugog dopunjavaju, poslali se, kaže, ajetu munafik, klikne salaz, ili munafik kuna salaz, tri svojstva su munafikluka, U četvrtom, četvrto spominje u hadisu od Amra ibn Lasa, da su četiri svojstva, pa kaže i da uh, eh, Ahdre Feđe i kad svađa se prelazi granicu, ovdje kad svađa se prelazi granicu, znači nego da šta ćete opsovati, da li ćete uvrediti, koliko ćete uvrediti. Međutim, ovdje prvo što spominje, prvo najgore svojstvo monafika jeste i da hadefe kjedan. Kada govori, laže im. Ovdje, braćo, se ne govori opisu i laži. Kad ti čovjeku kažeš, ja ću doći, pa ne dođeš danas nešto, cijelo ste ići pijacu. Ovdje se govori prvenstveno laži na poslanika. Laži u Kada znači, govori, a laži. Znači, laži nešto od pa onda tek laži nešto od dunjaluka. Međutim, ako laži nešto od dunjaluka, a to će oskrnjaviti vjeru i čast nekog mumina, ili on te blefira, kako bi kažemo, u oči, i to potpada na munafikluk. Ali ovdje prvo kaže da pazimo na svoje jezike i da hajde se kjerdebe. O i da vlada ahlete. I kad ti mu nešto po, po, povjeriš, on to, je tako, promjerili, koliko, šta je najgore promjerjenje? Šta je kod munafika najgora promjera? Promjerjera vjeri. Uzijeli su vjeru, prihvatili su vjeru, obećali su Allahu Đelešanu da će biti na islamu i lagali su Allaha Đelešanu, a Allah Đelešanu zna i kako kaže Fiko, rubi i beredom. Njihova srca su bolesta. Oni su, a kad čovjeku srce oboli, kaže poslanik sallallahu sallam, fa inna fil džesed il murga, kaže doista u čovjeku tijelu ima jedan dio tijela, u ila fesel il džesed il kulu. Kaže, obolilo je njegovo čitavo tijelo. Kad taj organ oboli, obolilo je čitavo njegovo tijelo. Allah kaže da je vas bolestan. Fiku lubi i meredom fazada u nula meredom. I zato u šarijatu Ulema kaže, monafika, znači, ne smiješ svoje, ne smije mutni svoje žene dava za njega. Pasno. Ako se zna da je munafik, na njega potpadaju šarijatu pra, dosta pravila kao na kja, kjafira, ako je jasni munafik. Razumijete li? Znači kao što je uh, Ashab Uzefe ibn Jeman imao spisak od 31 monafika u Medini. I sada, braćo, vidite, zaboravili smo na početku reći koliko su ashabi bojali tog monafikoka. Omer je čuo da Uzefe ibn Jeman zna monafike. Da je tajni pisar poslanika. Allah Đošanu kaže Mi da hoćemo, Allah da hoće sve ti jednu po jednog izvodio, da izdao šlično ti u facu znao. Poslanik je znao neke od njiha. Kao što je Abdullah ibn Ubej, koji je jasno bio munafik. Gdje je taj munafik Abdullah ibn Ubej bio u džami? Kaže, dok nije vratio borce u bitki na Uhudu, kaže, kako bi poslanik držao hudbu i nešto rekao, bi rekao, tako je, istina je to, slušajte ovoga, šta mu ovo dok, dokazuje? da su najglasniji u džematu, razumiješ, čijesto, ko se posebnu dozu isticanja, rija isticanja, da su oni neko i nešto. Kao što je ovaj Abdullah ibn Bey bio ljubomoran na poslanika, što je on došao i postao halifa u, u Mekki, Emir i, i poslanik ujedno, a on je trebao da njega izaberu za Emira, I onda je na osnovu toga postao ljubomoran i cijelo vrijeme sarađivo s mušicima, sa kjaferima, pravio spletne poslanikstvom, a vam u džami govorio, jes, tako je, istina je, slušajte ovoga čovjeka, a u osnovi od te, od te, od tog Hasena, nije znao šta će, samo je htio bar tako da se istakne. Pa kaže, Omer je ošao ovome Huzefi ili Jemani i rekao, tako ti Allaha da vidi imam mene na tom spisku. Omer, koji je među Ašarom uvešen, među deset ljudi koji su obradovali džernetom, pa dosadio on Huzefi svaki dan, da vidi ima mene tamo. Kaže Huzefe, ne imate i nemoj me više ništa pitat. Ne smijem tu reći, ja sam tajni pisar poslanika. A ne smije svakako Omeru reći, on će osjeći glavu nekom, kad bi znam. Ja. Kaže, dobro, ali kad je postao halifa, dolazi Huzefi, a pa ste vidite šta je tajna. Braćo, znači, šta je držate te jezik za zubma kad nešto prihvatiš od vrata kao, kao tebi sam povjerova tajna, kad rekaš mi kažem vojna tajna. Mi ne znam ni vojnu tajnu držati. Ali vidite, vidite ovu Hosefim je mana. Poslanik je preselio, on još ne iznosi teku monafika. Omer došao kao halifa, poslije Bubekra, poslije dvije godine i šest mjeseci. Omer ne pita više za sebe, zna da njega nema. Već kaže, Demi Huzefe, tako ti Allaha reci, ono to što ti znaš, ima li jedan da sam ga ja stavio u administraciju mog hilafeta? Kaže, ima jedan, ali neći treći ne. Ali vidite promicitljivosti Omera. Kaže, kažu ashabi, nije prošlo ni mjesec dana, Omer ga je poznao. I smenu ga sa funkcije. Ali šta vam ovo govori, braćo? da među iskrenim ljudima, samo među iskrenim ljudima, munafici moraju isplivati. Ne mogu obstati. Omer je to i tako firasa mu'min. Boje se pogleda mu'mina, pronicljivosti mu'mina. Fa inna hu yanzuru bi nuri Allah. Pogleda Allahu i svjetlo. Omer nije mjesec dana prošlo munafika smjeru sa sa sa tih svjet. Da li je Allahu poslanik sa se kaže ovdje da on nešto znači o uzmu kao emanet i to iznevjere. Znači, monafiku se ne može taj emanet. Koliko nas ima, nažalost, to svojstvo? Ne to sam emanet vjeri. Danimo emanet davi. I vidiš, nosimo ga jedan, jedno vrijeme i ohladimo. A i to ćemo tamo najviš to ohladimo. I šta su oni koji ohladi? Razumijete? Znači, i kad kaže, ovdje kaže, kao nešto provjeriš, on to proneveri. I kada obeća, šta? iznevjeri. Iznevjeri znači, obećao ti je nešto, iznevjerio. I ova četvrta stvar, četvrti stepen, vanjskog amunafikluka, braću. Paste, nifak dune, nifak jeste, kada govori prelazi granicu. Kad se svađa, prepiri, raspravlja, znači ne ima granice, vređa, psuje, osuđuje, znači tu nije jedan mu'mina, to je jedan munafika da li znači rekli su da ima nifak srca i nifak djela. Nifak srca. Vidite tamo kad bi šeji Muhammed ibn Abu Leha navoli deset djela koji izvodi Islama. Većina od njih je djela munafikluka. Ko će mi od vas reći, nisam ponio, e divu da dalje, ko će, ko će mi reći koliko ima tu prilike da nabrojim? Koji to ima tu svojstvo munafikluka? Mrzim da se nešto objavi, Muhammedu sa slonom. Šta još? Šta još? Mrzi uspjeh mu muslimana. Šta još? Ne, to nije u deset djela koji izvodi islamu. Šta još? Ha? Raduje se poradom muslimana. Jest. Raduje se poradom muslimana. I svaku dobro koje pogledi muslimane, njega i kako Allah došao kaže, a zlo njega, njega znači obraduje. Kad, i, vi vidite kad nekog brata zatvori. Evo, nedavno braću uhapsilo. Dosta je reto i treba njiha uhapsiti. To su ti golati. Jel tako? Jeste čuli to svojim ušima? Kaže, pa to je se i očekivalo. A poslije ćemo vidjeti još takvi osobina ima koliko goćne. Dalje je peta stvar, ljenost u ibadetu. Ha? Ovo nije zakačilo drugim, ovo je zakačilo i nas ljenost u ibadetu. Munafici su opisani u Kur'anu, ne u hadisu. Kao ljudi, šta kaže? Iza kamu salate, kamu kusala. Kada ustaju na namaz, ustaju leno na namaz. Znači, ne, da turaju, neće da. Znači, pogotovo, braće moja, u zikru, vela jeth kuruna Allah ila kalila vrlo malo spominju Allaha Đelešanu. A je šejih Ibn Kajim El Dževzi navio u jednoj knjigi koja se zove Elabiru Sejde sto koristi zikra. Pa kaže, kada bi samo u munafika bila ljenost u zikru, molim Allah da me sačuva od toga. Samo tu malo imaju. Molim Allah da me sačuva od toga. I molim Allaha Đelešana, znači, munafici su lijeni u ibad, to je jedno pripoznavanje munafika. Dalje, brzo obavljanje namaza. I tu možda nas nekad ima. Vi znate da Ashab sam ušao u, u mešćin, meduji neki, i počeo je on da takmići se kaće što pre. Kao današnje fiskultura. Pa poslanik kaže, jesi klanju? Kaže, jesam ništi, kaže klanju. Vrat se klanja ponovno. Pa onda tri puta, dok ovaj sam nije rekao, Boži poslaniće, ja ne znam drugačije. Ovo nije nafik bio, ali šta ovo govori? Da čovjeka poslu i vrijeme i to pauze te između poslova i neke dunjavučki poslovi, i ne zna on, ubrzaju ga u ibadetu. Pa kad dođe negdje u džema, ti spori, op, ne uklapa se. Koji je ovaj? Em je okasnio, jer čim ga je poslanik gledao ja sami, em je okasnio, em nije klanio kako treba. Razumijete, to je znači svojstvo onih koji više vole dunjalu kve gahiret. Pa kaže poslanik, vrati se, leptu sam li, nisi ti klanio. Pa kaže, treći puta, ja ne znam drugče Božih poslaniče. Pouči me, kaže poslanik, kada staneš na namaz, doneseš tekbir, smiriš tijelo, proučiš, pa ti onda kad, kad odeš na ruku, smir se na ruku, pa vrati se, pa govorim o tim ruknovima, odnosno tim vađibima i rukljima namaza, dok on nije postoje dokaz da ljude treba pući. Posle ova, ja sam nije se ponavljivao više da je ovako radio, ali hoću da kažem što se ovdje napominje da je Beduin. Zato što je u Beduina i u nas seljaka sve ubrzano. I onda postane nam vjera ubrzano. Ovo je satomsko doba, tako? I onda mi letimo avionom, ali razumiješ avion, ne znam koliko može avion letiti. Ajmo, nećemo avion, idemo kopinu i saobraćaj, nećemo avion on vozi auto 150 i upitno mu je šehada, tako pogine, vi znate da je bilba sve 120 km, rekao, ko bude vožio brže, upitan mu je šehadet, znači, da li, da li će ući džedet ili neće, ali on ide brzo, danas braća idu brzo 120 km, na autopute ima, auto autobanova idu po 180 km, i kad stane, stane i kaže, hajde dođi na druženje, dođi na gdje se ono, nema, kaže, ja nemam vremena. Pa tako i kad nama zobavljamo na imamo vremena. I zato je to svojstvo licemira. Dalje, izrugivanje, izrugivanje dobrih vjernika, ovo je poznato. Znači da ljudi ciljano, ne mora znaš da on mnafik u osnovi, ali ima ljudi koji ne znaju ovu, ovu propis i ciljano izruguju vjernike. Pogotovo ljudi koji idu u džamlja ni s nama. I onda on izruguje vjernika koji nosi gulaviju, tako ga kamisi, izruguje vjernika koji nosi turban, izruguje vjernike kako voda, izrugio sestre, izrugio namaz, koračite se, o, čak, čak i ljudi koji za sebe onaj, kažu da su učeni, pišu knjige od Mesona, kaže, I oni dižu, pogrešno tumači hadis, poslani hadis ne govori o tome, oni ko poslanik rekao nemojte repovima, ako repovima, kako ne krave mašu i tako, znači izruguju se i badati, izruguju se vjernicima, a vi znate da je ovo bila osobina koga? Munafika u Medini, koji su samo tražili grešku, pa su ajšu, iako radi Allah vana, iako nisu oni ništa znali, dijeli sa sahvarom učinila zemljaluk i nije, odmah su samo dočekali da vidi taj prizor kad je doveo, ne, ne, neki čak lažu da je ona došla za njim, ja halala devi, nije istina. Sahvan opisuje slučaj kako se desio. I kaže šehol Islam ibn Tejmije, i kaže Muhammed ibn Abu Lehar šej, kaže kom bude obtuživu Ajšu radi Allahu anu za zinjalu, osnovi je, znači on je keafir muajim, znači to je kufr, znači aslu, pra keafir je. Ko kaže da je Ajša učinila blu? Pa vi znate da su munafici u Medini, ali pa za Allah Đelšanu ovdje kaže i fi klubi i meradu. I ona čija od, odvaja munafike, munafike i onda opet odvaja ove fi klubi i meradu. I ona čija su srca bolestna. Znači ima ljudi koji se povedu za munaficima među braću, a nisu munafici, samo su bolestni. A ko je to bio bolestan u, u, u vezajši radi Allahu? Anha, ko će reći? Ebu Bekru rođa. Posle Ebu Bekru kaže da mu nije više nikad udijel ništa. Dalje. Poslanikova svastika za nebi ibn Džas sestra. Ko je još treći poznat kao pjesnik ha? Hasan? Koji su se pokajali. Njih troje je poslanik Bičoru. Koji su učestvovali u potvori. Allah rekao za njega fi kolubi i meredom nije spomenuo među munafike. Znači nekada i ljude koji su bolesni od tog nekakvog traženja mahana i smijavanja muslimana nisu monafici, ali su ipak bolesni. Znači, a di, gdje je bolesnicima mjesto? U krevetu u bolnici. A šta je krevet u bolnica za vjeru? Da sjednu na koljena, na tehijat, da uči Allahu vjeru i da se prispitaju sa sobom. Pa ovdje kaže, traže mahanu, znači, kod vjernika smijavaju i to ne male vjernike, Danas ljudi ismijavaju muđahide. Najdraži Allahu robove. Danas ljudi izrugavaju u lemu, pa onoga slijepu šeha tamo. Izrugavaju što ga gola skidaju u zatvoru, što šeha muče. Je tako, Abraman, kako ime, slijepog šeha? Izrugivaju se tome neki, po novinama, od braći, izrugivaju se sa time. Kaže, to je tražio. Razumijete, braći? Znači, ovo ide u kranu kufra, Jer vi znate, poslije ćemo naići na, na ajet, jel, evo, kao što ćemo i navesti ovo, na ismijavanju Kur'ana i Sunneta je ujedno ismijavanje vjernika. Znači druga kategorija, odnosno sljedeća kategorija je ismijavanje Kur'ana i Sunneta, a u osnovi to je ismijavanje vjernika koji sprovodi Kur'an i Sunnet. Pa vi znate poznatu bitku na, na Tebuku, jel tako? Da su neki ashabi sjedili kod nekih munafika i pričali su nešto i jeli su. I onda oni se odvojili, kaže, od ovih karija ovdje nema veći izjelica, brbljivi u govoru, a strašljivi u borbi. Jedan od ashaba je tu bio i odmah usto rekao, tako mi Allah, ono sa poslaniku, sam Allah, sam sad ću reći sve što ste rekli. Ali kaže, ja nisam ni došao poslaniku, ko je brži od njega? Džibril. Džibril. Bele, Džibril je prije mene došao. Pazite da sedam nebesa iznad Arša Allah Đelešanu šalje Meleka Džibrila takvom brzinom zbog ljubomore što su vjernike vrijeđali, takvom brzinom da je do Kasvavi došlo do poslanika, Melek Džibril ga preteko sa objavom. Pa kaže, ja vidim, još nije poslanik recitira, ajte sure Teuve, ja kaže, vidim toga koji je to isto govorio, kako je došao poslaniku sa lavasom i objesio mu se vrat deve i kaže, mi smo se samo zabavljali i igrali, znaš. A šta su danas oni video kao ipave vraćao? Nabio onaj nogu onoga što je stao usav, imam, pustio, bacio atom, zgovaj, napravio, ili onaj popetio kuku na mazu, Ovo se, braće, čuvajte. Ovi video klipovi koji izmijavaju vjeru, tu stvari kufra. Ne može se Allahova vjera ismijavati. I tu je, oni nisu rugali se rekli, Kur'an nije u redu, hadis nije u redu, pa čak nisu ni govorili, pa njihova brada, sunet nije u redu, nije njihova odjeća u redu, jer su oni isto bili obučeni. Već su samo ismijali, rekli da su puno jedu, puno pričaju, uče to Kur'an, puno pričaju, a strašni strašljivi su godi. Znači, oskrnjavali su ashaabe, ne Kur'an i sunet. Pa Allah Đelešanu kaže se Kada bi ti njiha upito sad A što ovo, pazi, ovo je jako bitno Što kaže mi se Eltehu Kada bi ti njiha upito Znači i sada upita isto ljude Što se smijete vjeri Znači sigurno neki razlog Da nije u osnovi ne daj sebe da su nevjerice da od njih ne zavisi, od njih odbrane ne zavisi su im cedri. Allah to sam ovdje strekno govori, kaže, wa in se eltahum le kulune inama kuna ne hudu a kad im kažeš, šta ste vi radili? Kaže, mi smo se samo igrali i zabavljali. Igrate se s vjerom, zabavljate se s vjerom i smijajete se s vjerom. Pa kaže Allah Đelešanu, kul e bilahi wa ajatihi wa rasulihi. Kul tu Kaže, za sa A s vjernicima se smijali. Sa Allahom, sa njegovom ajetima, što, što ti ljudi ispovjedaju, vjeruju Allah, ispovjeraju ajete, uče Kur'an, i sa poslanikom, što slijede poslanika, i smijajete se. I onda da su ti ljudi ismijavali, vjeri da je kufr, pada propis. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad kefertum bada imanikum. Vi ste postali nevjernici, nakon što ste bili jezikom sa vjernici. Kaže, ovdje u Lema nisu oni bili u stvari, to su bili stvari monatice koji se samo krili, a ovdje su se šta? Istakli. A hoću vam reći, gdje se monatice najviše ističu? Kad se čaj pije, ako slijedi, da se to... Da? Da se to... Da će, tu se ističemo i mi. Ali gdje se ističu? Borba, braće. Džihad, šta vam je dokazano? Bitka na ovu? Kad su ovi vidjeli tri hiljade ljudi, onako na uržanje, nije hiljada ni 50, hiljada i sto. Abdullah ibn Ubej je povukao svoje konce, monafičke, i vraća tu toliko potrebnoj borbi. Pazi, on monafik, vraća 300 boraca, a dolazi žido i bušik i kažu poslaniku da se bori. Pazi, ovo je dokaz da su borio židova bušika. Kad najviše treba vjeru, Ne može se u munafike poznati. Zato u braćom je poslanik rekao da onome židovu, a jesti primio islam, jer uzeo je pouku od Allah i ljubeo, i spio misli sam, se nazvao, nećemo mi pomoći kafira. I zato vraćao mi, kada onu ihvansku davu, kaže, hajde, hajde da radimo, ba nema vize kakvi smo, kako vidio na teza, da se, da se složimo i radimo na onome što smo kako je išla Hasala Šeh, Hasala Bela teza. Hajmo se složiti onome što smo eh, Hajmo raditi ono što smo se složili, a zanema, oprosit ćemo jednu drugu, a zanemarit ćemo ono u čemu se ne slažemo. Pa čekaj, ako je stvar, je lala na aršu ili, ili hoda zemlju, gdje su tijelovi u psane, u i u ljude, je to što smo zanemarili, je a to je akida, zbog tuk ćemo izgubiti. Znači, zato mi, braće džihadu, el u džahidin, i jedinice koji su vjerske bili, Kad god smo uzeli ljude neodgojene i ljude munafički nastrojene da nam čuvaju bokove ili leđa, uvijek smo bili izdata. Jer smo na Ilijašu bili, braća su na Ilijašu, nisam tu bio, izdata, ima braće koja su bili, izdata s leđa, nisu ljudi cijeli držati. Tako isto niz puta sam ja dolazio u takvu situaciju gdje ljudi jednostavno napuste, hoće li ga te ljudi pobijaju od toga, razumiješ, kako pobijaju. Znači, s munaficima se ne ide ni u malbe. Razumite? Sa njima se ne radi ništa. I nema dogovora sa njima. Oni će to bi govori vanjski, to je, to je jedna vrsta tokije, razumijete, isto živ šir, ali sa njima nema dogovora. Pa ovdje Allah Đelešanu kaže, vi ste sa Allahom i njegovom poslaniku smijali. Dalje, o sljedeća osobina, kaže, troše svoje mjetke brzo voljno. I mi imamo takvu osobinu, tako. Kad trebamo nešto udjeli, mi često braća nećemo ko islamska zajednica staviti tam kutiju i ovo je prihoza. Ali što se vi sami ne svetite? Znate šta u zadnje vrijeme braća kažu? Pa osnova je što, što su oni tu, kaže, pa vidu ste na njihovi desu, na njihovi futbol, nikad ne traže para. Pa hoćemo tebe ba, da probudimo, da ti ne prosim pare, izvadi sami džepa, ne dijeliš meni, dijeliš Allahu azzaveđele. Tako, braćo? Nemoj dati nama, daj za, za, za, za ovu davu, noća si moru, znači vrate, ručat i danas moru, noća ćeš večera, spavat ćeš, sok ćeš popiti, ima tu gorivo, ima svašta. Ako budemo na tome gluji i mrzovolju u davanju, a vallaha ima nas takve među nama. Mi htjeli, ne htjeli, možete reći, evo nas tekfiri, ali hoću da kažem, tu prvo sebi govorim, pa onda vama, i ovo sam, gdje si održao, i meni je držan isto ovako ders, ja zapisivo i bila, ali bio zapisivala smo ovaj ders. Razumijete? Znači, i ja sam se nalazio ovdje, sad, da li danas nalazim ovdje? Znači, ovo je radi liječenja, braćo. I znam da kod nas to ima. Evo ova osobina, mrzovoljno dijeli i metan. Allah Đelešanu šta kaže? Dosta ajeta. Allah Đelešanu kaže وَمَنْ يَبْحَلُ فَإِنَّمَا يَبْحَلُ نَفْسِ Ko bude škrt i škrtac, pa on sam je tu svoju štetu radi. Znači, idemo dalje. Allah Đelešanu kaže, oni su pesimisti. Zapravo, Ulema kaže, oni su pesimisti. Šta je to pesimisti? Sve crno gledaju. Šta god se hoće raditi, pa pusti to. U, odnosno, njima rad ide, ide u prilog, u vjeri. Ali oni su osnovni njihova osobina, jedna je, oni su pesimisti. Šta je rekao poslanik sa slovom? E, sumu, šu, sul, šumu, sul, huluk. Pesimizam je loša hlada. Znači, lošeg je ahlaka čovjek koji je pesimista. Poslanik sallallahu alaihi sallam uvijek bio optimista. A taj pesimizam te baca gdje? U kufr. Baca te u najmanju ruku u futuru, nerealno. Razumiješ li? Pa kaže, dost, znak nam kaže, ma šta ćemo raditi više, Pa svi odošli tam, ajmo mi vam. Znači, to je osobina, osobina licenjestva. Dalje, preuličavanje događaja. Šta znači preuličavanje događaja? Znači, kada nevjerice spremaju prive na muslimane, oni to opisuju, evo danas, zato i bolje daže, kaže, znate li ko je Amerika? Pa nemojte se okuplja, bila, pa oni će bila sa 10 km, 10.000 metara ozgora, baci tvari, svi ćete na jednom biti uništeni. Znači, nikomu nije ne, ne objav dobio za to, ali on preuličaje događaje. Znači, boji se da ne dođe do toga kao, on kao želi dobro, a međutim on preuličaje stvari. I danas braća, prepadaju braću, da ne priđu i mediji to radi i svi da ne priđu braća pravilno islamu i na ispravan način, iskreno, uvijek kaže, pa što ćeš tamo, prvo ono, što ćeš tamo, pa vidiš da njiha prati sifa, vidiš da je e, onaj eta, cija, kako oni židovska na dole, kako oni, ona se zove. Bosan, prati oni, to, pa ima, kaže, jedan centar u Bosni koji sam prati šta rade, šta rade bradanje one prati, ima neko ko prati sve, na Allah kjana ali korakiva. Ali ovo je prevrčavanje događaja. Dači i ovo je svojstvo lica vjera. I još ta govori, Allah će šalje upisuje. Kaže, e, kaže, elefine qalu li ihvanihim, i kad su oni rekli svojoj braći, la kaadu, lem a ma kutilu, kaže da su ostali, govori sa za na uvodu ono što spomijeli, 70 sahaba, kaže da su oni ostali, da ne bi izašli, se, da se nisu išli bori, da su nas poslušali, Ne bi oni bili pobijeni. Kaže da vi da slušate, da je bila ali ljuse da nas slušaju, ne bi pa hapsilo. Ja slušao tu. Kaže što neće slušao lemu. Da slušao lemu, ne bi u hapsilo. Po lemi su puni zatvor. Puna vješala. Ha? smo. Ali ne, ne, hoću da kažem, znači, o, o, ovo je odbrana, ovo je izgovor, Allah će što gledaš šta lice kažu, da su ostali s nama, ne bi bilo, odnosno, onda šta se za ože? Da ne drže se čvrsto vjere dobro bilo, šta ovo, a šta ovo u osnovi, šta je cilj ovo? Popusti u vjeri, gole. Da postavi psunete, koji, hajmo se malo, onaj, pretopiti pre udruge, razumiješ? Pa, to su imali u Siriji, jedan primjer, brata Bilala, jednog ja zastao na Keređate, drži tespi, trebalo se mi sastaviti u nekakav kuljača. Tu, a doista su tamo onaj, braću, braću bilo ne što će im raditi, nisam ima ne mogu ništa, ali natjeći sa stolutnja. Da. I drži čovjek tespi u ruci, torba je ova vaktulka, ona dukselica, i okrenu, ne vidi se ništa od duksenica, samo malo radi. Ja tražim bilo na Keređate, ono da naći A Pa tu si ma ono njegova majica, ja dođe, bila, bila šta ti je tu? Kaže, ovo je uzamljenje. Sve <laughs> ćeš se to gaći. Ovo je, kaže, uzamljenje, kada lako vidi, neće me dirat, to spi, ovo je tuši. Despi, ovdje će ja žena gleda tuši, tuši. Znači, ne je ovo nis problem sa lica vjerovača. Hoće reći, boje se ljudi, znači boje se ljudi širiti islam radi toga da ne bi nešto desilo se. A šta je ovo dokaz? Znači, ulaze u stvari da gajba i kadara. Šta je rekao Alija radijalama? Upočivanje na dobro i odvraćanje od zla ne ubrzaje jeđem i ne otklanjava na fakvu ljudi. Niko, nema kane, ne sam te mute, ila bi izni lah i tebe Nijedna duša ne može umrijeti dok ne dođe jeđem. Mi smo uvjerili, to je istina. Neko oni kane po našoj teoriji. <laughs> na tvoja teorija, bože. Ti si mazlom čisto tako shvatio tu teoriju. Po Allahovom, znači, odredi i naređenju, ne po tvojoj teoriji, mora Melek Džibriju doći, ufa, ona Melek smrti ufat te zavla. I njegovi pomoćnici. I da ti tu izvadi duše malo što ti hodin te plahi. Razumijete? Znači, ne možeš, I strašljive, ne možeš umreti dok Allah ti ne odredi. Ovdje kaže dok ne dođe kitab od mađala, dok is, knjiga, ono što je propisano u prvnijem knjigu, ne bude u knjizi zapisao Leo Mahmud, e, taj dan, ta sad, sve jasi će biti pogođeni sa helikoptera, znači granatom. Dotle, a naživio se čovjek, koji je da ima nakon pogodi u onih godina, znači nije mislava pa da me nakon na kraju već kad treba umrati, će ih postaviti. Razumijete, braći? <laughs> Znači, Allah odredio šehu sami, Allah odredio, ali paste, ali tu odredbu munafice i kjafer i džahe gledaju drugačije, drugim očima. Zato sam onda napomenuo, boj se prolicimo ste vjernika. Mi gledamo na te događaje kao Allahu blagodat i dobru stvar, dobio čovjek šehadet. A oni koji ne vjeruju Allah i licamjercu, oni to gledaju kao nedaču i musivet koji je pogodio jedan, jednog čovjeka, razumijete? I tu je razlika između mu'mina u ovih stvarima i munafika i nevjernika. I zato Allah Đelešanu kaže, kaže la imlem jemtehil munafikuna, ako ne budu prestali munafici, govori suri Ahzab, šta, šta prestali? U Medini pričaju puno, pustili jezike, dobili slobodu, poslanik i nije ti ubija, ko će reći što poslanik i nije ti munafik ubija? Pričaju oni, U suri Munafikun, Abdullah ibn Ubej, u jednom pohodu, onaj, čini mi se da je bio pohod, onaj, da, kada je izgubila Ajša Vogrbicu, ili tada bio, ili neki drugi pohod bio, rekao, kad su oni posveđali između Mohađa i Asarija, posveđali su na dva vodonoši, pa kaže, doista će, šta kaže? Oni ređana ili medinati ili jafru žena, azru minul ezeru. To išta će jači i kad vratimo se u Medinu, istrati slabili. Hoće reći, mi smo jači i mi ćemo ja istra, sad kad uđemo u Medinu, nećemo da uđe u Medinu. Allah Đelešanu ga osramotio pri svima. Njegovog si, obale traže, kada Boži poslanič da mu nadati kao ubije. Kaže, nemoj reći, ubijamo naše, Muhammed ubija svoje sljedbenike. Kaže Abdullah, njegov sin, Abdullah i Abdullah ibn Bey. Kaže Boži poslaniče, ako neko da shaba, ako, će, ako treba njega ubiti, mog oca, Ako neko vas hvala ubije, ono mene šeta, nadam da ga ubijem, ubijem mog oca. Nego da ja njega ubijem? Kaže, i kad su došli u Medinu, nije mu poslanik dozvolio da ga ubije. Ali htio da svog oca osramoti. Vidite između sina Mumina i Munafika, razlike. Vidite šta radi vjera. Vidite šta radi vjera, a šta radi Munafiku. Pa kaže, stao je na ulaz u Medinu i veli, ti nema, nemaš ući. Poslanik ušao u Medinu kući. I ova šta ti je bolan? Razumijem, ti dete, ti ne možeš šuć dok ti ne dopusti poslanik sa osnovom. Ma pusti dete, šta je s tomu? Pa ti ne, ne, ne, ne, ne. Pošalj neko koga će pita poslanika, da ti uđeš u Medinu i ti ćeš ući samo sa njegovim odobrenjem. I tako i bilo. Moro poslati čovjeka da pita poslanika, da ga njegov sin pusti u Medinu. Šta je ovaj mumin uradio? Htio da ga osramoti. Da vidi ko će to ostao u Medini, a ko će vam Medine ostavljati. To je mu'minstvo. To je vjera, a ono je munafiklu. Razumijete, obraću? I zato, znači, oni preulačavaju događaje. Razumijete? Pravi tragediju i scene od, od dešavanja. Hoće reći kao da to Allah Đoršanu nije odredio prije. Razumijete, obraću? Čani njegov osobina izbjegavaju namaz u džematu. Osobina munafika je da izbjegavaju namaz u džematu. Pa da veća još, još je prioritet da izbjegavaju džematu, je li tako? ne mislim ovaj, džemat klanjanje, već džemat učento da ga formirati, razumijete obraću? Jer ko izbjega je da nema džemata, šta onda, šta onda tu dobivamo? Znači, potpuno anar, anarhiju. Nema uviđaja, nikako. Sada smo mi svi ko svojih kuća, on ja znam, da li mi uopće klanjate u džemata, da li ne klanjate. Ko će te povući za ruka, šta radiš da bradi ti? Šta, ti, šta radiš ti s porodicom svojom, razumijete? Šta ti veli imaš pitanje na halifi, tako? Evo ovdje izbjegavaju namaz u džematu, sad se ovdje govori u, posla, u duha poslanika kada je izbio džemat, kada je poslanik bio halifa. A vi znate da Abdullah ibn Mesud rekao, kaže, od namaza u džematu nismo smatrali da su izbjegavali osim one koji smo smatrali licemlje, licemljerima. A šta Allah Zvršanu kaže, koji je najmrziji namaz u nebu u redi, Hadis Buhara Ustav bilježi u, dže, u džematu, efkalu salati munafe kule, salata, salatu fejr, za salatu iša. Kad najvrši namazi u džamaću su bili saba i jacija. Da dođu sada. Znači, potro su se mjeri. Znači, oni brze, a samo kad brzi, šta je u osnovi džemat, braće? I klanjan džematu. Znači, to je solidarnost. Ima znak imana. Vježu se, braća, imanski. Znači, što poslani kaže, sastavte onaj safove i noge u, da vam sve srca raz, razdvojila. Znači, ako ljudi nema u džematu i ne sastave saf u džamatu, srca im se razdvajaju. I baš onda postaju, šta postajemo? Evo to se vidi na sceni. Evo vidiš imamo i tu osobinu munafikluka. Kaže Allah Đelešanu za židove. Kaže ti misli da su oni džemijan, lekulubhum, šeta. A njihova srca su razjedinjena. Šta ti misliš da džemata koji je kukula od karata? Ko hilafet 1924. I samo i odnose sve. Znači, džemat gdje nisu srca spojena. Džemat ti traži od vijednika da budu ko jedan. I zato se onako safovi redaju da budu ko Allah došalo kaže Ida Allahe juhibu lezina i kati lule fi se bili safer kellehu bunjacu. Pa spominje ti safove. Allah voli vijednike koji se bori na Allahu putu u, bede, u safoma kao bedevi čvrsti. I zato poslani kaže što se ne poredali u safove kao što se melace redaju. Zašto Allah Đelšanu kaže u suri Fejr? Kaže, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفًا سَفًا A doće gospodar, džaje, Allah na sudje, da li će doći? Koji, koja sekta smatra da neće sa Allah nikako vidite? Džehmi, tako? Kažu, Allah nećemo nikako vidjeti. Ko još? Šije. Znači, ti sekte, i još neke sekte smatraju da uopće džemrije, Da uopće se Allah Đelešanu neće vidjeti. A vidite onda kada je džahe rabuke. Doće gospoda na sudnji dan. U Ameleku safen safa. A melezi sve u red, do reda, po Znači, saf označava snagu braća. Pa čak Ajša radijallahu ana kaže, ni na nam židovi nisu zavjerili, kao na, kao na, kada bi imam rekao Gajlu Magdube Alein, Valentali, onda bi, kaže Džabija, ozvanjala riječi, amin. Ovi, ovi prepani to pa ne daj i tu da I tu strah u njeha ubila. Ne da se safom sastavi, pa sveste, koji kol, je to na karabu, hajde da ga tako nazovem, ja to zovem munafiku, nećeš munafici, ja munafiku. Razumijem, koji je to munafiku, nećeš da se safom sastanu, ne, ne daš da se viče amin, jel tako? Znači, tebe je strah samoga sebe, ahim. Tebe je strah da budeš jaki da budeš snaga i hoćeš da budeš da ih učite slab insan. Znači, znači oni su ne, izbjegavali namaz u džematu kako smo spomenuli. Da li pravi smutnju na zemlji? Često nas, braće i sestre, tužuju da mi pravimo smutnju na zemlji. Praveći nešto. A šta je u osnovi smutnje na zemlji? Ima ajt jedan tam. U jednoj širku, tu se znao. Ali šta je, šta je još što, što oslikava onaj, ljude koji su povjerovali u Allaha, da što ne pravi širk, koji ne slijede su sunet. Šta je dokaz? Koji je Hafiz Kur'ana suru e, nu zadi aj da, da ja dio od njega kažem? Fahda lula zine. Šta kaže Allah što? Al emrihi. Jes. Kaže, nek se pripazi oni koji ne postupaju pa na ređenju poslanika s. Šta onda iza toga hafize? Ne, je, je. Da i ne, ne, ne pravi nered, odnosno, da ne potrafi smutnja na dunjavuku i na hiretu isto ne daće. Znači, džene. Znači, ovdje kaže ulema, kaže še oni sami temije i mu feseli, pravi je smutnje na zemlji, pravi je smutnje na zemlji oni koji ne radi po Kur'anu i po, sunetu. A kada kaže Allah Đelešanu za munafike, kada im kažeš da kila ula tufsudu fil erli kalu, innama nahnu muslihun. Allaha mi ja, kada ovi ajete prvi, prvu stanicu sunje Bekra, jer su drugu učim, oslikaje mi naš narod. Pa počušajte samo ovo. Kaže ovako, Allah Đelešanu, wa minan nasime kula amena billahi u bilje umu lafiri, lema hum bi mu'mini. Kaže, ima ljudi koji kažu mi vjerujem Allah, ni dan. A oni nisu vjernici odavde počinje opisivanje monafika. Kaže, oni žele u lajke juhadu una Allahe vrna zina amanu, lema jahte une ila enfusehu. Enfusehu ila ješuru. Oni žele da prevare Allaha i vjernike, a sami sebe varaju. Gdje je centar, epicentar, odakle se trese ta bolest, izlazi napolje, vulkan, fi kulubihim, meredun, fezadehum Allahu meredan. Ona njihova srca su bolestna. Munafička srca su bolestna. Tu je u osnovi nifa. Srca mu je bolestno. Allah mu još više bole, bolest povećaje. Šta kaže poslani slun? Da munafik, Allah Đelešanu kaže za kjafire, sumun bukmun unjun, fa um la jakilu. Je li tako? Slijepi ne znam, ali nikada su pali. Pa šta kaže ovdje u imanitu, kraje ovi jajeta za munafike, sumun bukmun, fa um la jakilu. Je li tako? Oni su gluhi, nijemi slijepi, evo ja gariba, kad insan ima oči, a slijep, uši, a glu, i kad on ne vidi ništa, pa kaže, lajer džiu, ne vraća se nikad na vjeru. Zašto? Zato što je toliko nasrdi Allaha i toliko se udalio od upute da se više neće lako, budafik se neće lako na uputu nam. O, Allah je šokan u lema ovdje govori. Pa kaže, kad ju kažeš, ne, ne, ne pravte nered na zemlji, Oni kažu idemo nahnu muslihun. Nisu oni samo mumini muslimani. Oni su i muslihi ispali. Pa pasite, to je razlika. Kad kaže čovjek ja sam mumin, to ne mora znači da je muslih. Jer muslih poprava stalje. Oni sebe ne, ne, ne tvrde za sve koliko zvoli. Oni ne tvrde za sve samo da su vijednici. Znači oni su, oni trebaju da rijet pravi, vlast i ostalo. Kaže, ne, ne, mi sam rijet postavljamo. Ali ima onaj koji i odredio šta je riječ, šta je ne riječ. Šta Allah Žešanu kaže? Ela imahum hum musi dume, ela tila ješuru. Ali oni ne riječ svi ne E sad, opisuje ovdje ljudi i stanje munafičkog kad su u pitanju mi. Kaže, wa idha kila ma aminu kema amena nas. Kalu, e nukminu kema amena sufeha. Kada kad kaže, po te budite, bolan, vjernici kako treba biti, uvidiš i moji ljudi koji vjeruju, tako treba bi vidjeti. Kaže, zar ćemo mi ići vjerova kovi sufeha? Znaš šta je sufeha? Iz doba. Razumiješ? Znači, s kome budale što vjeruju? Šta se upisuje stanje? Ali stala opet kaže onaj koji zna ko je budala, ko je pametan? Šta kaže? Humu sufeha u ala killa ja'lemun. Ne ovdje neko la ješalo, ja, la ja'lemun. Ovo ima razliku. Kaže, ali oni nisu normalni. Pasta, oni nisu normalni, ali to ne znaju. Što ovdje laje Alevur? A kad bi naučili šta je normalno, šta je normalno, kao što i prelaze ljudi, onda bi oni bili normalni. Znači, treba ih učiti i spoznat, jer su nenormalni, da budu normalni. Ovo je vjerska nenormala, ne ona, znaš, ona koja je nenormalna, ne treba liječiti. Dru, drugačijim, ovdje se govori o vjerskoj bolesti. A šta još cifat? ovi muslimana kad im dođu mu'meni muđahidi kad im treba pa kažu ovo su ljudine. A kad izađu na slobodu, šta vam šalu kaže? Kada sretnu vjernike, kalu amena. Mi kaže smo, ko ja? Ja vjerujem. Mi u ratu na liniju, kaže, ljudi, eto ja sam još nisam počeo leti, sam, kad počne pisati, sam što mi je počeo leti po zraku, kralbetima, razumijete? A kad se osame ila šeatini današnjom Amerikom i Zapadom, kad prođe rat i sloboda, kad dođe, onda oni kažu idemo nahnu muste, muste, bako muste, kaže mi njih i smijaj, i sad sam malo ono smijalo. Nismo ni to tijeli, nismo smijali. Vidite, danas, danas je licemjerstvo, kad je objavljeno kur, ali danas je, ništa nije razlika, braći. I zato Allah Đelešanu ovdje kaže, pravi smutju na zemlji, to je njihov posu. Znači, odjela hajra, nikakve neko da je zlo. Dalje, kaže, razlikuje se njihova spoljašnjost od unutrašnjosti. Baš ono kako smo rekli. Znači, spoljašnji, tu jesmo na fiku, su kao mu'meni, a unutra su nevjenici i kjafri, zbog toga isu kako su unutra. Kaže, strah od nedaća. Ovo ima i dosta ljudi. Strah od nedaća. Ne mogu da ugledaju tu, di se tu. Šta vam što kaže u sud Teube za monafike? je kulu zeli, ona teftini. Kaže, nemojte nas kažu iskušenje da budete. Nemojte vi pravi probleme, bar cijela Bosna zbog vas će past. Ne možemo u Evropsku uniju ulaz. Pa NATO će pobiti nas. Pa će atomsku na nas. Jel tako? Da li ona teftini? Kaže, prestante s time, nemojte nas u iskušenju fitu dovoditi, u iskušenje. A šta Allah Đošanu kaže? Ela fi fitne ti sakat. Oni su u fitnu upali, samo što oni ne znaju šta je fitna. Ali kažu mi ne znaju šta je fitna. A šta je najveća fitna? Najveća je fitna kad čovjek ne reči na zemlja, a ima strah u srcu. A to je najveći ne Znači ovdje govori o fitni, da su oni u fitnu dovoljno upali, što su mu monafici ne reči po zemlji i podmeću spletke mu'minima i što neće pravo da vjeruju i još gora im je ona je fitna u srcu što su ujedno što su munafci isto tako i puno strašni. zato kažu, nama kaže nemojte se okupljati, pravite nam fitnu, ne možemo u Evropsku uniju, na, Amerika će napast nas, pobit će vas sve za roli. Znači, a baš u pisci Allah Đelšanu današnje stanje. Kaže, lažno opravdane, dalje, lažno se pravdaju. Znači, dolazi i pravdaju se. Gdje, zbog čega je ovo objavljeno? Baš u vezi oni na tebu kad su trebali. Koliko je njiha ostalo iz bitke na tebi? Sam trojici je oprašteno. Svi ostali su, šta kaže Kjab ibn Arad? Svi su, kaže, oni dolazili u Rafici i nešto govorili da imaju opravdanje. A ja kako skontavam ako ja njemu sad slažim? to objavi. To je čovjek iskren. Zato Allah je što posle ovih ajta rekao, ja i Olazina Amr te kula, kurma sadiki. U vjerici, bojte sla, nemojte više ove, ove izolirane ljude. Pa to su ljudi iskreni, viš da nisi ti slagat predavnom, a nisu isto tako mučilo je što, što su tako postupili šetan i privari. To znači, može nekad i mukmin ostati iz borbe, ne treba žuriti sa presudom. Ovo je dokaz. Znači, ne treba žuriti sa presudom, ali ovo je od, od neki, kaže, oko 200 je ostalo, a samo se tri ispravno, razumiješ? Znači, ono su bili, sve bili u nafici. Dalje, naređivanje zla a odvraćanje od dobra. I ovo suri Teuba Allah Đelšanu piše munafike. وَيَأْمُرُونَ بِمُنْكِرُ tako? وَيَنْهَوْنَ عَنُ الْمَعْرُوفِ Njihova osobina je al-munafikina al-munafikati ba'du min ba'd. Munafici su jedni od drugi. Šta je njihova jedna osobina? Oni naređuju zlo, a zabranjuju dobro. Je tako? Evo ti sada kažem. On, niko, niko ne, ne osuđuje tamo što ne klanjaju. Svi osuđuju što klanjaju ljudi. Niko nije od, od ti ljudi tamo koji su po džamijama rekao hajde se ljudi okrenuti ljudima koji ne klanjaju. Vidite koliko imamo tamo mušlika, džahila, kjafira, munafika okolo sebe. A oni su ljudi već u meštu, pa kako klanjaju, klanjaju ako će realno gledati. Već znači oni hoće da odvrate sa dobra, a ono zlo i tak ima u džamiji si, otac poslali sina u kafić i došao mu sin Igar pitu, jer sam nije šef svoj kući. Otišla mu čerka sa menićem u čašiju i sin u kafić, a jedan mu sin treba ići u džamiju i kaže, ćeš ti? On je na nehavio tako. Šta je ovo? Evo kaže da bi ta bošu u njih štala pravi više korač, preko pravi. Pa je ovo naređivanje zla, a je dobra. I tad, evo, izađite u njehovi senoci, kada hodaju po ulici i dijeli letke, niko im neće reći ko ste vi, šta ste vi, i da je malo policija da je dalje ostalo tim, tim što. Ko je šta je? Hajmo mi izaći. Odma prati, da sve ulicu te prati. Pa podaci, pa u svakom gradu zapisuju, isto kada se sličaju ljudi sa, sa nebesa, dolaze novi, pa benjaju se, razumiješ? U tri grada, idi sve tri grada ćeš mi zapisati. Razumijete, braće? Znači, to su ti ljudi koji zabranjuju dobro, a šta onda? ta otvaraju dome kulture i otvaraju kafane. Ti se, evo sada, na primjer, kad je pitanje vlasti, mu na fiku knju, ili traži dozvolu za mešćin, a traži dozvolu za kafanu. Pa ćeš vidjeti šta ćeš pridobiti. Znači, tu je odobravanje zla i savjetuju. Tebi je, kaže, najbolje da se toga okariješ, imaš ti na vlast, ti, kaže, ti bi najbolje da se okariješ, ti ćeš ti sad otići u te vehabije, sada ženi mu lepi cura, jel ono, cura taki ima sada, pali ni stari kraj, onda sam ja vlad, jel, šta bi ja radio, ima greh kao da što radi. A ti ćeš ti ima sad, i neće te njih curama razgovarati, i odvajate se muškarci žene, pa nećeš se ne ženimo, idi dva cura, tak ima ženica i curi, pa pa ti se ti vlada se takva pokri, gledam, šta je s tobom, vidiš ti da potijeli, da reći imanje zla, a zabranjivanje, Dobro, kad se pokrije marakača je, ninja je, a kad treba ići skini se, kad ne smije klina mali. Više se bar meni godina kad stoji to. Razumijete? Znači ljudi neki ne znaju da tako, da, da tako rade. Dalje, rekli smo skrpnost u do Allah Đošanu učio nam je, ko nam učio suru Munafe Kun, pa oni zagljajte. Vem fe kumbar zakna, min kabre jete kumbar ahlu mehu. Kuli rabbi lewa ila ajmu Kaže, i kad nemojte, kaže, kaže, udijelite ono što malo žele. Nemojte kad neko od vas smrt dođe i reći, e, evo sa ja, dijeli, kad više ima to ne vredi. Znači, tu svakako ostane. Znači, i ovdje spominje dvije osobine, znači, da su lijeli udaljivanje, znači škrti da su udaljivanju i od oblažu udaljivanje. Da, dalje, pravdaju sa Allahom zakletom. Vi znate da je zakljetva i bada koji treba što manje činiti. Da znate broći. Zašto? Zato što ljudi mora, moraš šistro govoriti, ljudi ubijeće da budu tvoj govor. Zašto da tvoj svaki reč mora biti Allah? To takvi munafice radi. Znači ti moraš uvijek govoriti istinu da ti ljudi vjeruju. Ako ti lažeš normalno onda možeš zato ga vidiš trgnice. Kaže, Allah mi ovo sam kupio. Znam da on laži. A hoće da Allah mu bude jamac, da li čovjeka ubedi da je to tako. Uzima Allaha Đelšanu kao židovi. Šta su židovi? Drugi aj suri munafiku. Šta Allaha Đelšanu kaže? I tehadu imanehu je sudan sa Oni sa iza Allahove zakljete kriju da bi odvraćali od Allahova Đelšanu puta. Allah mi nismo to htjeli. Allaha mi nismo to uradili je poslanikova obećanja, to je poznato u Medini, kada su ashabi rekli, hada ma vada ovo rasulu, o sada kada ovo rasulu, ovo što je na obječu, kad su 20.000 ljudi oko sebe, što je obječu Allah i poslanik, a šta su oni rekli? Allah i poslanika nisu ništa obećavali do ila gurura, do što su nas umanjivali. Jedni su od njega govorila sama da bi odvratili od borbi, kaže šta je taj vaš poslanik? Obeća je tamo kad ste kopali hendek, Bizantiju, Bizantiju i Persiju, a vi ne smijete sad u WC otići. Vidite šta je urađeno. Znači, monafici znači omalovažavaju poslanika sa Allahom. Isto tako briga o spoljašnosti, a za postavljanje unutrašnosti. Znači čovjek se brine kako se lijepo obi, obučka na, na mirisati brada, a ne brine o svojim imanu i svoje bogobojaznosti. I ovo isto su bile ovdje. Da skratio. Nema i razumijevanja u vjeru, da imaju ljudi iskreni. Da Allah Jošanu kaže meni uri ilaj mihajni ufekiv, vidim. Allah mu sad kaže. Koja je Allah za šalom dobro, da mi da, da razumije vjeru. Ajde, da i, i, i ovo sad, da svoj hadis Buhara je muslim, ovo vam jasno. Rekli smo da oni žele da muslimane pogodi zlo i nije čukade. Znači, to je prilike, pošto da ne, ne znam, ovo je znači osobina munafika, znači koji sam ja rekao da ćemo na mrzinu tu. Razumiješ, ali uglavnom, zabilježeno je, znači, slobodno možete dijeliti kome hoćete. Molim Allah da nas sačuva od ovih stvari koji su opasnije stvari, čak neke stvari, stvari kufra, koji u dženetu nas spasi od bolesti, koja je najopasnija bolest za vjeru, to jeste bolest munafikuka, نقول قول هذا واستغفر لكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين imam te u pet minuta pitanja. U vezi teme, nemojte staviti, doći ćemo